Pirmoji Samuelio knyga, penktas skyrius. Filistinai paėmė Dievo skrynę ir nugabeno ją iš Eben Ezero į Aždodą. Filistinai paėmė Dievo skrynę, įnešė ją į Dagono šventyklą ir pastatė šalia Dagono. Aždodo gyventojai kitą rytą atsikėlė anksti, įėjo į Dagono šventyklą ir pamatė Dagoną, kniupščią, gulinti ant žemės prieš viešpaties skrynę. Pakėlė Dagoną, pastatė jį atgal į vietą. Kitą dieną, anksti atsikėlę, jie vėl rado Dagoną, gulinti ant žemės prieš viešpaties skrynę. Jo galva ir abi rankos gulėjo nukirstos ant slengščio. Tik Dagono liemuo buvo likęs. Todėl Dagono kunigai ir visi įeinantieji į Dagono šventyklą neužmina Dagono slengščio aždode iki šios dienos. Viešpatės ranka sunkiai slėgia aždodo gyventojus, Jis naikino juos ir baudė skaudžiais augliais Aždode ir jo apylinkėse. Aždodo vyrai, matydami, kas darosi, tarė, Izraelio dievo skrinė negali pasilikti pas mus, nes jo ranka labai spaudžia mus ir mūsų dievą Dagoną. Jie sukvietė visus filistinų kunigaikščius ir klausė, ką mums daryti su Izraelio Dievo skrine. Tie atsakė, Izraelio Dievo skrynę reikia nugabenti į Gatą. Jie taip ir padarė. Kai ją atgabeno, viešpaties ranka ištiko miestą labai dideliu naikinimu. Jis baudė visus to miesto žmonės, mažus ir didelius, skaudžiais augliais. Tuomet jie išsiuntė Dievo skrynę į Ekroną. Kai Dievo skrinė buvo atgabenta į Ekroną, Ekroniečiai ėmė šaukti. Jie atgabeno pas mus Izraelio Dievo skrynę, norėdami mus nužudyti. Taigi jie, sušaukę visus filistinų kunigaikščius, sakė – Išsiųskime Izraelio Dievo skrynę, kad ji būtų sugražinta į savo vietą ir kad neižudytų mūsų ir mūsų žmonių. Nes pražutingas naikinimas apėmė visą miestą ir Dievo ranka buvo labai sunki. Išlikę gyvi buvo ištikti auglių ir miesto šauksmas kilo į dangų.